Domnul e păstorul meu, Domnul e păstorul meu, Domnul mă iubește, nimic nu-mi lipsește, Domnul e păstorul meu. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la pe de odihnă, îmi viorează sufletul.